Արցախի նախագահն ու Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը քննարկել են Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ գործողությունների հետ կապված հարցեր։ Արցախի խնդիրը ողջ հայության խնդիրն է։ Ստեփանակերտցիները ջերմությամբ են ընդունել Մայրաքաղաքում ժամանակավորապես ապաստանած թալիշցիներին եւ մադաղիսցիներին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ապրիլի 8-ի Լուիսինի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակների եւ 60 մմ-անոց mm ականանետների կիրառմամբ խախտել է կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից։ Նույն աղբյուրի համաձայն ապրիլի 8-ին համաձայն նախորոք ձեռքբերված պայմանավորվածության հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դաշտային օկնականների միջնորդությամբ իրականացրել են զոհվածների որոնողական աշխատանքներ որոնց արդյունքում հայկական կողմը հայտնաբերել է պաշտպանության բանակի զինծառայողներ, կրծեր սերժանտ Ռոբերտ Ալեքսանդրի Աբաջյանի, ծնված 1996 թվականին, եւ շարքային Անդրանիկ Ատոմի Զոհրաբյանի, ծնված 1996 թվականին, դիակները Որոնողական աշխատանքների ընթացքում կրակի դադարեցման շուրջ պայմանավորվածությունների խախտում չի արցանակրվել։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 8-ին հանդիպում է ունեցել Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂՀ պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քննարկվել են վերջերս Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծված լայնածավալ գործողությունների հետ կապված խնդիրներ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկուստեք կարևորվել է սերտ համագործակցության ընդլայնումը եւ խորացումը, որպես Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանունակության ամրապնման եւ տարածաշրջանում կայունության պահպանման առանցքային գործոն։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը նույն օրն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի պատվիրակությանը հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են պետաիրավական ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցության առնչվող հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցում էր ԼՂՀ ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ապրիլի 8-ին ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Ջեյմս Օրլիքին եւ Պիեր Անդրյուին։ Հանդիպմանը ներկա էր նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ հանդիպումը նվիրված էր վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ հարձակողական գործողությունների եւ հնարավոր զարգացումների քննարկմանը։ Զրուցակիցների խնդրանքով Հայաստանի պաշտպանության նախարարն անդրադարձել է Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տեղի ունեցած մարտական գործողություններին եւ ձևավորված իրավիճակին։ Սեյրան Օհանյանը համանախագահների ուշադրությունը հրավիրել է վերջին օրերին ադրբեջանական կողմի բացահայտ ագրեսիայի հիմնական առանձնահատկությունների վրա, որոնց թվում էին հայկական կողմի զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց դեմ ադրբեջանական զինուժի գործած ռազմական հանցագործությունները եւ զինված հակամարտության իրավունքի այլ դրույթների կոպիտ ոտնահարումները։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի հերոսական եւ հմուտ գործողություններն ապահովեցին Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի լիարժեք դիմադարձումը եւ հակառակորդի հետագա գործողությունների կանխումը։ Ընդգծվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, չնայած ճշգրիտ թիրախավորման եւ նոր բարենպաստ բնագծերի զբաղեցման միջոցով հակառակորդի սանձահարմանը ներգրավվելու պատրաստականությունը, դեռևս շարունակում է ապավինել Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային կարգավորմանը որպես հակամարտության շուրջ ձևավորված զինված դիմակայության թուլացման նախապայման պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը կարևորել է ցանկացած հրադադար իրավաբանորեն պարտավորեցնող համաձայնագրով ամրապնդելու հրամայականը։ Ապրիլի 8-ին լեգալ ազգային ժողովում տեղի ունեցել Արցախի եւ Հայաստանի խորհրդարանների պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որը վարում էին հանձնաժողովների նախագահներ Հովիկ Ջիվանյանը եւ Հովանես Սահակյանը։ Համատեղ նիստն սկսելուց առաջ պատգամավորները մեկ րոպելերությամբ հարգել են այս օրերին հայրենիքի սահմանները պաշտպանելի զոհված տղաների հիշատակը։ Նիստի մասնակիցները մտքեր են փոխանակել ու միակ համակողմանիորեն քննարկել ապրիլի 2-ից 5-ը Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին հակառակորդի նախաձեռնած լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների արդյունքում խաղաղ բնակչության հանդեպ բռնարարքների, այդ թվում վայրակ սպանությունների, ինչպես նաև հայկական բնակավայրերի հրետակոծության հետևանքներն ուսումնասիրելու եւ միջազգային ատյաններին ներկայացնելու հարցերը։ Նիստին մասնակցել են ԼՂՀ ազգային ժողովի պատգամավորներ, ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանը, արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ Էդմոն Մարուկյանը, Լևոն Մարտիրոսյանն ու Զարուհի Փոստանջյանը։ ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանն ամփոփ ներկայացրել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից այս օրերին կատարված աշխատանքները եւ մատնանշել այն խոչընդոտները, որոնց հետևանքով Արցախն ուղիղ կերպով չի կարողանում դիմել միջազգային կառույցներին։ ԼՂՀ արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը տեղի ունեցածն առաջարկել է դիտարկել միջազգային կոնվենցիաների ընձեռած հնարավորությունների շրջանակներում եւ խորհուրդ տվել ծրագրել եվրոպական կառույցներում համապատասխան աշխատանքներ իրականացնելու քայլերը։ Համատեղ քննարկումների արդյունքում որոշվել է վերոնշյալ հարցերի հետ առնչություն ունեցող պետական մյուս կառույցների հետ համակարգել փաստերի հավաքագրման աշխատանքները եւ նախապատրաստվել միջազգային ատյաններում դրանք ներկայացնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորական պատվիրակությանն այնուհետև ընդունել է ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Հանդիպմանը ներկայացվել են նիստի ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները եւ առաջիկա աշխատանքների ուղղությունները։ Խորհրդարանի ղեկավարն իր գործընկերներին տեղեկացրել է, որ նախորդ օրերին Արցախի падգամավորները նույնպես քննարկել են ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքների ուսումնասիրման հետ կապված խորհրդարանական հատուկ հանձնախումբ ստեղծելու գաղափարը եւ այն արդեն ուրվագծվել է։ Հայաստանի Հանրապետության եւ ԼՂՀ խորհրդարանականների միջև ձեռք է բերվել այս հարցերում փոխգործակցությունն ակտիվացնելու եւ նախանշված ուղղություններով կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու պայմանավորվածություն։ Մոսկվայում աշխատանքային այցով գտնվող Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ապրիլի 8-ին հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Զրուցակիցները շարունակել են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակի լարման վերաբերյալ վերջին օրերին ունեցած քննարկումները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից փոխանցված հաղորդագրությունում նշված է, Էդվարդ Նալբանդյանն ընդգծեց, որ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ ռազմական գործողությունների հետևանքով լուրջ հարված է հասցվել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Նախարարի խոսքով հրատապ գործնական քայլեր են հարկավոր իրադրության կայունացման համար։ Սերգեյ Լավրովը նշել է, որ իրավիճակի սրման հենց սկզբից Ռուսաստանը ջանքեր է ներդրել կրակի դադարեցման ուղղությամբ։ Նա անընդունելի համարեց Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ուժի կիրառումը, կարևորեց ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին պայմանավորվածության պահպանումը եւ նման իրավիճակների կրկնության բացառումը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում բանակցային գործընթացի շարունակման համար համապատասխան պայմանների ստեղծումը։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները կարևորեցին հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման ուղղությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների կողմից արված առաջարկությունների իրագործումը։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ապրիլի 12-ին Բերլինում կընդունի իր սերբ եւ ավստրիացի գործընկերներ Իվիցա Դաչիչին եւ Սեբաստիան Կուրցին ԵԱՀԿ երյակի գործող նախորդ եւ հաջորդ նախագահող երկրների ձևաչափով քննարկումներ ունենալու նպատակով։ Եռյակի հանդիպմանը կմասնակցի նաև կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զաննիերը։ Բանակցությունների հիմնական կետերն են ԵԱՀԿ ջանքերը ուղղված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, ինչպես նաև իրավիճակը Ուկրաինայում։ Քննարկվելու են նաև միգրացիային առնչվող թեմաներ, հայտնել են Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը ապրիլի 8-ին հանդիպել է սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության Հայաստանի վարչության ներկայացուցիչներին Ատենապետ Նարեկ Գալստյանի գլխավորությամբ։ Վարչապետը կարևորել է ապագայի անելիքները ծրագրավորելու ընթացքում ողջ հայության համախմբվածությունը եւ շնորհակալություն հայտնել նրանց Արցախին ցուցաբերած օժանդակության համար։ Արայիկ Խարությունյանի համոզմամբ անհրաժեշտ է բոլոր ռեսուրսներն ուղղել Արցախ Արցախի անվտանգության ամրապնդման գործին եւ դրանում յուրաքանչյուր հայ պետք է իր ներդերումն ունենա։ Նարեկ Գալստյանի խոսքով Արցախի խնդիրը ողջ հայության խնդիրն է եւ նրանք պատրաստ են ցանկացած հարցում ցուցաբերելու իրենց աջակցությունն Արցախին։ Հրետակոծության հետևանքների առակ վերացման եւ բնակչության բնականոն պայմանների ապահովումը պետության առաջնահերթ խնդիրներից է, որոնց ուղղությամբ ձեռնարկվում են գործնական միջոցներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում ԼՂՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արմեն Նարիմանյանի ռեպորտաժը։ Արտակարգ իրավիճակների pedagogical ծառայությունում կայացած խորհրդակցությանը մասնակցում էին կենտրոնական ապարատի սպայական կազմը եւ ծառայության շրջանների ստորաբաժանումների ղեկավարները։ Խորհրդակցությունը վարող ծառայության տնօրենը մասնակիցներին ներկայացրեց ստեղծված իրավիճակը եւ այն խնդիրները, որոնք պետք է իրագործեն ծառայության ստորաբաժանումները։ Ինչպես նշեց Արթուր Հարությունյանը, այս օրերին ծառայության առաջնահերթ խնդիրը հրետակոծված խաղաղ բնակավայրերում համապատասխան աշխատանքների իրականացումն է, դրանց հետևանքների վերացման ուղղությամբ, որը կիրականացվի Hello Trust հումանիտար ականաձերծման կազմակերպության եւ շահագրգիռ այլ մարմինների համագործակցությամբ։ Մենք գիտենք, որ հրետակոծությունից առաջնագծի մեր բնակավայրերը, տարածքները ռմբակոծվել են եւ կան դեռևս չպայթած ականներ, չպայթած ռումբեր, Նշված աշխատանքներին աջակցելու պատրաստականություն է հայտնել նաև Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Քանի որ վերջին օրերի ռազմագործողությունների ժամանակ հակառակորդը կիրառել են նաև նոր զինատեսակներ, ըստի ծառայության տնօրենը հորդորեց առավել զգուշ լինել հայտնաբերած զենք զինամթերքի հետ։ Ստանալով համապատասխան հանձնարարականներ, խորհրդակցությունից հետո աշխատանքային խմբերը հիմնականում մեկնեցին Մարտակերտի շրջան։ Առաջինը եղանք Մարտակերտի շրջանի ներքին հորաթաղ համայնքում, որտեղ հակառակորդի կողմից ինտենսիվ հրետակոծության հետևանքով արկայեր չպայթած զենգզինամթերք։ Հելոտրաստ կազմակերպության եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փորձառու սակրավորները երկարամյա պրակտիկայում առաջին անգամ էին հանդիպում նման զինատեսակի։ Վերջիներիս կարծիքով դա խիստ վտանգավոր եւ արգելված զինատեսակ է։ Նման զինամթերք հայտնաբերվեց նաեւ համայնքի բնակիչներից մեկի տամբակում։ Ելնելով բնակության անվտանգության նկատառումներից հայտնաբերված երկու զինամթերքներն էլ ոչնչացվեց։ Իդեպ նախորդին հարավ-արևելյան ուղությամբ տեղակայված ուղեկալներից մեկի տարածքում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորները վնասազերծել են Սմերշ տիպի հրթիռային կայանքից արձակված մեկ միավոր չպայթած հրթիռ։ Մեր խումբը եղավ նաև Մատաղի Սերթալի շամայնքներում, որոնք առավել շատ էին դժուժել հակառակորդի ռմբակոծությունների հետևանքով եւ որտեղ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատանքային խումբը չփայտած զենք զինամթերքի հայտնաբերման ուղղությամբ աշխատանքներ էր իրականացնում։ Չնայած արկա դժվարություններին երկու համայնքներում էլ ականատես եղան բնակիչների անսասան կամքին ու բարձր ոգուն։ Բոլորն էլ պատրաստական են կծվելու հրետակոծությունների հետևանքների արագ վերացմանը եւ բնականոն կյանքի վերադառնալուն, օր առաջ վերականգնելու եւ շենացնելու հող հայրենին։ Օգտվելով առիթից կրկին դիմում ենք մեր բնակչությանը եւ հիշեցնում. ական զենք զինամթերք կամ որևէ այլ կասկածելի առարկա տեսնելուց մի մոտեցեք, ձեռք մի տվեք։ Հիշեք տեղանքը եւ անհապաղ դիմեք համապատասխան մարմիններին։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն կարող եք դիմել շրջօրյա գործող հետևյալ հեռախոսահամարներով 047 94 09 11 047 39 11։ Գործում է նաև բջջային անվճար հեռախոսակապ 9111112 համարներով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մարտակերտի բնակչությունն արդեն երկրորդ անգամն է առնչվում պատերազմի հետևանքների հետ։ Ստեփանակերտցիները ջերմությամբ շրջապատեցին Թալիժի ու Մատաղիսի ժամանակավորապես մայրաքաղաքում ապաստանած կանանց ու աղջիկներին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Մայրաքաղաքի հյուրանոցներում ապաստանած մարտակերտիներն անմիջապես հայտնվել են իրենց հայրենակիցների ուշադրության ու հոգատարության կենտրոնում։ Արդեն երրորդ օրն է Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կանանց խորհուրդն այցելում է հյուրանոցներում ապաստանած տեղահանվածներին, ցուցաբերելով անհրաժեշտ օգնություն, ասում է Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կանանց խորհրդի նախագահ Սուսաննա Ավշարյանը։ Մեր բնակչությունը ստիփաց երկրորդ անգամ տեղահանվեց եւ իրենց կամքին հակառակ հայտնվեցին իրենց օջախներից հեռու։ Մենք Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կանանց խորհրդի անդամները, ընդհանրապես մեր ամբողջ կուսակցությունը մեկ մարդու պես ոտքի է կանգնել եւ այս պահին թիկունքում կատարում ենք այն, ինչ որ անհրաժեշտ է նախ զինվորին, երկրորդ հերթին այն տարահանված բնակչությանը, ովքեր թողել են իրենց օջախները։ Մեր աջակցությունը, մեր բարի խոսքը, մեր ուսը ցույց տալով մեր հայրենակիցներին ինչ որ չափով, ինչ որ ձևով փորձում ենք թեթևացնել նրանց հոգսերը։ Միայն ԱԺԿ-ն չէ որ թևութի կունք է դարձել տուն ու տեղ թողած մեր հայրենակիցներին։ Այս օրերին բազմաթիվ մարդիկ են այցելում նրանց։ Հասմիկ Միքայելյանը 4 երեխաների մայր է, ասում է, մարդկանց այս աստիճան հոգատարությունը զարմացրել է իրեն։ Զգոնչվում եմ մնակում։ Թե դե կուզես սկզբից լավ, բայց շատ ուրախ եմ։ Գոհ կուզում աստիճան շատ լավ օգնան բարը խոսք է, չմնի կտղի աշոյակալություն հայցեն, սա անձնակալություն և մեր ժողովորդին, կամ ավորականին, թե կարավարություն, շատ գող շնորակալ։ Հյուրանոցում շատերին տեսանք, ովքեր երկրորդ անգամ են վերապրում այս փորձությունը։ Այս անգամ, սակայն, նրանք հուսահատված չեն, վստահ են, մի քանի օրից վերադառնալու են իրենց տները։ Իսկ Հասմիկ Միքայելյանը, ով 90-ականների սկզբին իր երեխաների տարիքին էր, համոզված է, թշնամուն միայն մեր ազգի հզորությամբ կարող ենք հաղթել, որոշել է անպայման 5-րդ երեխան էլ է ունենալու։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Թալի շամայնքում ադրբեջանական զինուժի վայրագություններից հետո բնակչության մեծ մասը շարունակում է տարհանված մնալ, սակայն կան մարդիկ, ովքեր գյուղում են ու շարունակում են ապրել առօրյա կյանքով։ Գյուղապետ Վիլեն Պետրոսյանը նշել է, որ բնակչության մեծ մասը, հատկապես կանայք եւ երեխաները, տարհանված են, բայց կան մարդիկ, տղամարդիկ, որ մնացել են։ Ամեն դեպքում որոշակի աշխատանքներ անում ենք։ Օրինակ սկսել ենք թաղել հակառակորդի կրակոցների հետևանքով սատկած կենթանիներին մակրիլ գյուղի փողոցները։ Քուվեյթի Սուրբ Վարդանանց եկեղեցում ապրիլի 8-ին մատուցվել է պատարակ Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում վերջին բախումներում նահատակված պաշտպանների հիշատակին։ Պատարակից հետո ներկայացվել են Քուվեյթահայ կառույցների կողմից կազմակերպված դրամական հանգանակության արշավի արդյունքները 25000 ամերիկյան դոլար, որը կփոխանցվի ԼՂՀ-յում բացված պաշտոնական հաշվեհամարին։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 5 ամպրոպի ժամանակ 7-ից 12 մետր հեռագությամբ հարավարևմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 9 ցելսիուսը 11-ից 16 աստիճան, տաքություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց